I gjithë falënderimi i takon Allahut te bareke ve teala, Zotit të botrave, Zotit të gjithësisë. Falënderimi, përshëndetja Allahu xhalla wala, mëshira e tij na qoftë mbi ma të mirin e pejgamberëve, zotëriun e pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojna me lejen e Allahut te bareke ve teala me i nda disa qaste në shpjegimin e librës të hoxhës Muhammed ibn Abdul Wahhab i titulluar me Kitabu Tauhid. Dhe ka përmend hoxha disa prej fotografive të shirkut dhe në kaptinën e kalume kemi përmend se Allahu xhallahu ala është ai i cili ka krijue gjithçka dhe ai i cili është meritus dhe i denj me ju drejtue vetëm n'mënyrë absolute adhurimi hoxha ka prue tash një kaptin në fakt Allahu Gjellu Ala ka përmen një ajet një skenë të tmerrshme dhe të madhërisë dhe lartmadhërisë së madhe t' Allahu Gjellu Ala kur ai Allahu Gjellu Ala flet me melaqet e tina hoxha ka prue ajetin si, si kaptin andaj Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dhe njerëzit nuk ja dinë vlerën Allahu xhalla wala. Nuk ja dinë vlerën Allahu te bareke wa taala. Dhe këtu skenën çka e ka prue Allahu xhalla wala në Kur'an e tregon se edhe ata çka e shofin Allahun s'un i dalin hakush. Ata çka e shofin Allahun xhalla wala nuk kanë mundësi me i dal hakush dhe friga e madhe çka e kanë melaqet e Allahut te bareke ve teala prej Allahut Zotit të të botrave. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht i ka edukue shokët e tina me mësimin e besimit kristal, me mësimin e besimit kristal dhe e ka mishrue në jetët e tyre. E mirë, parashtrohet pyetja, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edukatori ma i mirë n'fytyrë tokës, Wa innaka la ala khuluqin adhim. Allahu xhalla wala ka thon ti je edukatori ma i lartë, me virtytin ma të lartë, s'ka ma të lartë se ti prej njerëzve. Ai sallallahu alaihi wasallam 13 vite ju ka fol vetëm mësim besim. E na që s'e kena pejgamberin sallallahu alaihi sallam, a nuk jena rrezik ma të madh? A nuk duhet na me dhanë një mund, ala ma shumë, se sa mundin që e kanë dhanë sahabët, Patjetër, patjetër se na nuk e kena pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata e kanë pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe gjith at mund e kanë dhon sahabët. Gjith at djersë e kanë derdh, gjith at gjak e kanë derdh, sa sakrifica është dhënë që na me ditë se kush është Allahu xhallahu ala. Që me arrit tek neve Islami, e na që s'e kena pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duhet ala ma shumë mund me dhon. Ala ma shumë mund me dhon që me ju afrue vlerës Mbi shtatë kat qiell, mbi shtatë kat qiell. Allahu xhelle ve ala thot, kur Allahu xhelle ve ala ju flet melaqeve apo i flet Xhibrilit alejhi selam, qysh ka me ardh hadith në sunen e ka nxjerr Buhariu, i cili e shpjegon kët ajet, konkretisht kët ajet, Allahu xhelle ve ala i shpall Xhibrilit alejhi selam ndonjë shpallje. I flet Allahu xhelle ve ala dhe gjithë melaqet I kap friga e madhe. Në gjuhën arabe feza është tmerri ma i madh çka të kap. Në tefsir është el ghashje. Të fikt ju bje melaqeve. Të fikt ju bje melaqeve. Dhe Allahu xhelle ve ala ka përshkrujt për me tregu madhërinë e madhe të Allahut. Hatta idha fuzzia an qulubihim. Allahu thot dhe kur t'ja largojna na frigën melaqeve. Dhe Allahu xhelle ve ala është i larti dhe i madhruari. I larti në sifatet e tina, në qenien e tina dhe i madhruari, i madhruari i cili është pronari i madhërisë absolute. S'ka ma të madh se Allahu xhelle ve ala. E pse e ka pru Allahu xhelle ve ala këtë skenë çka ndodh atje? Pse e ka pru Allahu xhelle ve ala këtë skenë çka ndodh me, me melaqet? Për me na tregu neve se, o ju njerëz, A e dini se kush është Allahu xhelle ve ala? E pse e ka pru hoxha këtë kaptin me këtë ajet për me tregu paramendone poshtërsinë e asaj çka i çka i bojnë njerëzit Allahut xhelle ve ala shok. Paramendo sa të vegjël janë ata çka i bojnë ortak Allahut xhelle ve ala. Paramendoje sa të vegjël janë ata çka i bojnë ortak Allahut xhelle ve ala i adhuruari dhe të adhurum. Kur i shlojke krahët Xhibrili ka thanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zinte krejt horizontin çka ka. Dhe dilke prej tina margaritar çka nuk ka mundësi mi numrue njeri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nxjerr hadithin Buhariu. Paramendoje madhërinë e Allahut xhelle ve ala. Nëse Xhibrili kur t'i shlojë krahët e tina e zë qiellin krejt. Paramendoje Allahun subhanahu wa taala. Vetëm njefe Allahun xhelle ve ala Menjëherë i njef ato Sa të vegjël janë Çka i adhurojnë Pos Allahut tebareke ue teala Andaj Allahu xhelle ve ala E ka përshkrujt këtë skenë Të madhe Për me na njoftu me neve Kush është Allahu xhelle fi ula Andaj Nëse i merr Hadithet e pejgamberit Sallallahu Aleyhi Sallam Për ditën e gjykimit Nëse i merr me hulumtue dhe me mbledh një kaptin se çka ka fol pejgamberi alejhi selam për ditën e gjykimit. Ki mi gjet shumë pak. Arsyeja pse? Për shkak se krejt Kurani fol për ditën e gjykimit. Merre Kur'anin vetëm se ki me, përme, ki me gjet se Allahu e përmen ditën e gjykimit. Vetëm se ki me gjet se Allahu xhelle ve ala flet për ditën e gjykimit. Dhe për Allahun xhelle ve ala. Andaj Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, ai studiuesi i madh, kolosi i madh i mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka dalë me rregull e cila është e pranuar te shumica e ulemave se në Kur'an ka ma s'shumti të folur për Allahun dhe për ditën e gjykimit. Prej këtyre shtyllave të Islamit, ma s'shumti folur për çka? Për Allahun dhe e dyta për ditën e gjykimit. Edhe akidja e synon këta. Mësimin e Allahut, kush është Allahu xhelle ve ala, m'u njoftue me krijuesin absolut dhe m'u njoftu se çka ka me ndodh ditën e gjykimit. Çka ka me ndodh ditën e gjykimit. Andaj ai i cili e njeh Allahun ma'rifatan haqqa, me njohje të duhur dhe e din se sa është e madhe dita e gjykimit, s'ka mundësi me deviju. S'ka mundësi me deviju. Nuk është ndalë tu kajtë. Nuk është ndalë tu kajtë nga friga se Allahu xhelle ve ala mos po e hedh aty. Mos po e hedh aty, deri sa e ka kuptue se kjo është kriju për njerëzit. Kjo është kriju për njerëzit dhe për xhinët, atëherë është qetësue. Andaj Allahu xhelle ve ala nuk na i bje këto lajme për Për me i lexu ashtu edhe për me u freskue na, jo, për me marrë mësim. Andaj Allahu thot, melaqet e mëdha. Melaqet e mëdha kam kriju, ata më friksohen mua e ju ju njerëz. E ju ju njerëz, a s'është më e denjë ju me pas frik prej meje, më shumë se ata kur jeni më të dobët. Më të dobët. Khuliqal insanu daifen, njeri është kriju i dobët. Njeriu është krijue i dobët. Andaj sendi i parë që e përfitojna se melaqet i kanë frikë Allahut xhelle ve ala. E dyta se melaqet kanë zemra. Melaqet kanë zemra. Andaj Allahu xhelle ve ala ka thënë fuzzia an qulubihim, qetësohen zemrat e tyre. Qetësohen zemrat e tyre. E çfarë zemra kanë? Na nuk i dina. Na nuk i dina çfarë zemra kanë, mirëpo ata kanë zemra. Kanë zemra me të cilat i friksohen Allahut tebareke ve teala. E treta është se melaqet kanë trupa. Melaqet janë të krijuara prej trupave dhe nuk janë ashtu siç e paramendojnë një shumicë të cilat nuk e dinë mirë mësimet islame se ata janë prej hijeve apo prej shpirtave. Jo, kjo është në kundërshtim me mësimet e Allahut tebareke ve teala. Ata janë trupa. E nëse janë trupa nuk do me thonë se me ditë mënyrën se çfarë qysh janë. Ata janë krijume prej dritës. Ata janë krijume prej dritës. Shejtanët janë krijume prej zjarrit dhe biri i Ademit është krijuar prej prej lloçit. Mirëpo ata kanë trupa dhe nuk janë të krijuara prej shpirtave që mendojnë disa. Po kanë trupa, kanë trupa dhe formën të cilën e din vetëm Allahu tebareke ve teala. E katërta, ata kanë mendje. Melaçet e Allahu xhelle ve ala kanë mendje. Kanë mendje me të cilat i perceptojnë sendet. Dhe ajo çka i dallon melaçet prej krijesave tjera është se ata kanë vetëm mendje dhe s'kanë epsh. nuk kërkojnë me me hangër dhe me pi dhe m'u shfry në marrëdhanie kështu me radhë ata nuk, nuk i kanë këto sende ata e adhurojnë Allahun xhelle ve ala jusebbihunel-lejle ven-nehara la jefturun Allahu xhelle ve ala ka thanë ata vazhdimisht natë e ditë e adhurojnë Allahun xhelle ve ala kur nuk i kap lodhja kur nuk i kap lodhja kjo është prej cilësive të të melaçeve të Allahu xhelle xhelle ve ala Në gjuhën arabe jekulu thotë e flet të vërtetën me harf, me zë, me zë dhe me shkronjë. E çysh i flet Allahu xhelle ve ala nuk e dina. Mirëpo flet Allahu tebareke ve teala, madje ka ardhur në hadith të saktë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mes robit dhe dhe Allahu xhelle ve ala mes çdo robi dhe Allahu xhelle ve ala ka me pas llogari dhe Sqarim hesapesh, lejse bejnehu ve bejnehu turxhuman. Mes tina dhe Allahu s'ka me pas përkthys. Direkt kena me fol, çdonjani prej neve, prej te biri i Ademit deri te i fundit kena me fol nja ka nja me Allahun xhelle ve ala. Me Allahun xhelle ve ala dhe për këta duhet me përgadit përgjigjen. Dhe për këta duhet me përgadit përgjigjen. Dhe duhet me mësu e mirë dhe duhet me u konë në përputhje me mësimet e pejgamerit sallallahu alejhi ve selem nëse dojna me i dhonë Allahu xhelle ve ala përgjigjen. Ky zo i madh është sikur zinxhir të mdhoj kur mshojnë në në një gur në një shkamb të madh. Zinxhir, kur mshoje zinxhirin në shkambin e madh, e çet një zo të tmerrshëm. Dhe kjo ky përngjasim nuk do me thonë se është përshkrim bukval apo përngjasim se paska një zo që na mujna me kap ata, jo. shejtanët, xhinët prej prej xhinëve të cilët janë të shpërndarë nëpër tokë, çka bojnë? Pejgameri sallallahu alejhi ve selem na ka tregue. Ngriten njoni mbi tjetrin, shejtanët ngriten njoni mbi tjetrin, dhe shkojnë deri te qielli i parë, dhe dëshirojnë me ndëgju diçka prej urdhave të Allahu xhelle ve ala. Pejgameri sallallahu alejhi ve selem ka thonë, fe jesma'uha musterikus-sem'i e ndëgjon donjë fjal ai vjedhsi i shpejt i dëgjimit i fjalë pastaj tha fe wa mustariku semi hakedha ba'duhu fauka ba'din e ka përshkrujt pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem me dor ka thonë nja mbi nja hipin nja mbi nja hipin xhinët derisa mrrijnë në katin e parë të, të dunjojës Një e kena bo zbukurim edhe e dyta rruxhumen li shejatin me godit shejtan. Me godit shejtan. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, derisa të, derisa të është duke e ndëgju këtë fjalën, ka mundësi e godet, e godet zjarri. E godet të parin, mirëpo i pari ia ka kallzu lajmin të dytit. I dyti, të tretit dhe kështu i shkon lajmi magjistarit ose fallxhorit. Qabla an yulqiha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fa yakdhibu ma'aha mi'ata kidhbat. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregon mënyrën dhe sistemin se si funksionojnë magjistarët dhe ata të cilët janë fallxhor. Ai xhini çka ka arrit në qiell atje me marr një lajm, e ka marr një fjalë të hakut. E ka marr një lajm çka ka me ndodh në t'ardhme. Për shembull, Dhe ky magjistari dhe ky fallxhori e tregon Pejgamberi sallallahu alai sallam thot E tregon një të hakut dhe jekdhibu miete kidhbe Dhe njëqind tjera rren Dhe njëqind tjera rren Fe jukalu Edhe thojn Kur t'i thuhet njerëzve Mos e ngo se ky fallxhor është Mos e ngo se ky magjistar është Thot po njëherë më ka kallzu t'vërtetën Një herë më ka kallzu qashtu qysh më ka kallzu më ka dalë. Pejgamberi sallallahu alai sallam na ka msu me këtë hadith që mos mu, mos m'u mashtrue prej sihirbazave. Se ai e ka vjedh prej xhinit një lajm t'vërtetë. Edhe njëqind rrena ia shton. Kad kale lena jeume kedha ve kedha. Ata njerëz thojnë, po mirë ky fallxhori një herë na ka kallzu të vërtetën, edhe na ka ndodh kështu dhe kështu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e tregon sistemin se si zhvillohet. Fa yusaddaqu bi tilka al-kalimati allati sumi'at min as-sama. Edhe e pasojnë njerëzit këtë fallxhor apo këtë magjistar për qët të vërtetën çka e thotë. Për qët të vërtetën, çka çka e thot. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na ka tregu se nëse fallxhori apo nëse sihirbazi e din një të vërtetë, atë të vërtetën të cilën e ka marr dhe është ndihmu me xhinët, s'do me thon se duhet me pasu ata. Dhe tjetër dobi, kanë thënë dijetarët, nuk është kusht për me qenë njeriu n'batil, mos me fol hakun hiç. Jo, e thot kanjëherë hakun. Madje thotë Ibn Tejmija, patjetër e ka me thonë ndonjëherë hakun. Patjetër e ka me thonë ndonjëherë hakun. Pse? Për me mujt me ju zhvillu dhe me ju qarkullue batili. E thotë një të vërtetë edhe njëqind rrejna pastaj. E njerëzvit, qata që i kanë mendet e dobta, thonë, ama hakin e ka thonë. Hakin e ka thënë me një vend, ama njëqind herë ka rrejt ai. Ai një herë ta thotë vërtetën për me të mashtrue njëqind herë. Ama njerëzit e kanë kryen e dobët. Andaj pejgamberi alejhi selam thotë, nuk e kqyrin se rren njëqind herë, po thojnë një herë e ka thënë vërtetën ai. Ai një herë ma ka thënë hakin mue. Po ama 3 milion herë të ka rrejtë. Njëqind herë ka tradhtue. Ama një herë e ka thënë hakin. E njerëzit kapen për qat një herën, e harrojnë njëqind herë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar sistemin e xhinve. E vjedhin një fjalë. E vjedhin një fjalë nga ana e melaqeve, pastaj ja çojnë sihirbazve dhe ata e shpërndajnë tek tek njerëzit. Dhe kjo argumenton se xhinët Fluturojnë dhe kanë mundësi me, me fluturue. Dhe xhinët kanë shpejtësi çka si kanë njerëzit. Ata hecin shpejt. Dhe xhinët ndihmohen njëni tjetrin dhe me shejtan prej, prej njerëzve. Andaj Allahu xhele ue ala ka thonë, minel xhinneti uen nas. Kul eudhu bi rabbin nas, në fund ka thonë, minel xhinneti uen nas. O Zot, kërkoj mbrojtjen tane Prej kujna? Prej shejtanëve, prej xhinëve dhe prej shejtanëve, prej njerëzve. Pa po, paska shejtan prej xhinëve dhe shejtan prej njerëzve. Esenca e njeriut se është i pastër, mirëpo shejtanizohet. Shejtanizohet kur punon me me shejtana. Shejtanizohet kur punon me shejtana. Andaj hoxha ka pru, e ka prue këtë hadith për me tregue një për mi mashtrue njerëzit. Andaj, magjistarët, kur e përdorin atë forën për me i besu njerëzit, ata i kanë disa sekrete të rujtshme. Kjo është për me tregu, pejgamberi alejhi selam këtu do, do me na tregue se sihirbazi, ndonjëherë ta thotë të vërtetën, thotë ka me ndodhë qështu dhe qështu. Dhe ajo ndodhë qashtu. Dhe këtë lajm e ka morë prej xhinit. Dhe këtë lajm e ka morë prej xhinit. Dhe nëse e vet edhe njëqind tjet, edhe një pytje tjetër, ai nuk e di. Ai nuk e di. Apo njëqind herë dhe dyqind herë të rren, nuk është për qëllim këtu njëqind numri bukval, po është për qëllim shumë. Shumë herë rren, mirëpo njerëzit i përkufizohen te qajo rrenë, te qajo vërteta, që e ka thanë njëherë. Andaj, hoxha e ka pru këtë hadith, për me tregue se njerëzit nuk duhet mu mashtrue nëse dikush e thot njëherë të vërtetën, apo ka diçka prej të vërtetës, ndërsa shumicën e rasteve është në të kotën dhe është në, në batil. Pastaj, hoxha i ka nxjerr disa dobi prej këtij ajetit dhe këtij hadithit, ka thonë, ma fiha min el huxheti ala ibtali shirki khususan men tealleka ala salihin, Thotë, argumentim, me këtë ajet çka e sollëm na, nga ana Allahu tebareke ve teala, ku e ka tregue se sa i friksohen Allahut melaqet e tina, ka thonë, kjo argumenton për pavlefshmërinë e shirkut, dhe pozitën e ultë të atyre çka adhurojnë njerëzit të mirë. Si ka mundësi njeriu me adhuru dikan tjetër, çka është sikur aj. Andaj, kur i kanë thonë dikujt pi selefit, i cili E kanë pyt, a ka mund, si ka mundësi njeriu me me zhvesh dhe me çrrënjos kibrin? Qysh me çrrënjos, e kanë vet njërin prej dijetarëve të selefit, qysh ka mundësi ta hekë kibrin prej vetvetes? Ka thon kujtoje pi ka ki dal dhe ka ki me shkue. Pi ka kena dal na. Andaj është e turpshme edhe me përmend pi ka kena dal. Ka thon kujtoje se çka ki në barkun tan. Çka ka njeri në barkun e vet? Është e turpshme edhe me përmend. Dhe ku ka me shku? Në tokë. Në tokë ku kanë me hangër insektet e ndryshme. Gjarpnit e ndryshëm. Andaj, a ka mundësi njeriu m'u krenu me diçka çka është e neveritshme edhe me përmend? S'ia vlen. S'ia vlen. Andaj, Allahu Xhelle ve Ala na ka tregu në librin e tina se melaqet të cilat janë të pastra me krahasue me të vdekur, me krahasue me ligje të cilat njeriu i, i vendos ato, janë pjell e mendjes së njeriut, pjell e mendjes e cila, thash, është e përbame prej sendeve çka neveritet njeriu me i përmend. Neveritet me i përmend, andaj ka thonë hoxha, ky ajet argumenton se njeriu nuk ban me E qysh i shkull? E qysh i shkull qiky ajet rrajt e shirkut prej zemrës duke e, ma, duke e dit madhërijën e Allahu Xhelle ve Ala. Njeri kur e njef Allahu Xhelle ve Ala, s'ka mundësi ma me adhuru dikan tjetër. S'ka mundësi ma me iu friksu dikuj tjetër. S'ka mundësi ma me jetu për dikan tjetër. S'ka mundësi ma me, dika, me dash dikan ma shumë se Allahu Xhelle ve Ala. S'ka mundësi. Mirëpo duhet me njoftu Allahu Xhelle ve Ala. Kush është Allahu tebareke ve teala. Kush është Allahu tebareke ve teala. Andaj ka thonë tekta uruke shexhereti shirk. E çrrënjos pemën dhe rrajt e pemës së shirkut prej zemrës. Andaj kjo është nësihat, nësihat se për me i çrrënjos njollat e xhahiletit, duhet me lexu librin Allahu xhallahu ala shumë. Ajo e cila neve na mungon shumë sot ditët e sotshme, është ajo të cilën kanë qenë selefi. Leximi i librit Allahu xhallahu ala me zell të madh. me me me sakrificë të madhe, me me lexu vazhdimisht, me studiu vazhdimisht. Na mirremi me fjalët e njerëzve, me thashethemat e njerëzve. E kështu me radhë. Qofshin ata dhe fjalët e hoxhallarëve, qofshin ata dhe fjalët e dietarëve. Kjo nuk është për me nënçmu fjalët e dietarëve. Ato duhet m'u vlerësu dhe duhet m'u respektu, se ajo mundin e atina e ka dhënë. Mirëpo, a krahasohet me fjalën Allahu xhallahu ala. A krahasohet me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Nuk ka mundësi m'u krahasue. Pastaj ka thënë hoxha, sebebu sualihim an dhalik. Thot çka e ka bo melaqet me vërtet me bë pyetje çka ka thënë Zoti i juve. Pse melaqet kur e kanë ndëgju fjalën Allahu xhallahu ala, kanë thonë madha kale rabbukum, çka ka thonë Zoti i juve? Ata a s'e dinë se e thon hakin Allahu xhallahu ala? Mirëpo shkaku i bamjes pytjes ka qenë se janë tmerrue, janë friksu shumë, janë friksu shumë, andaj Allahu ka thonë, kur ja kena hek frikën, kanë bo pytje, çka tha Allahu? Çka tha Allahu? Janë friksu shumë. Andaj ka pas prej selefit të cilët prej frikës së Allahu xhallahu ala janë tmerrue shum. Janë tmerrue shum. Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu an, ai i cili e ka njoft Allahun më s'shumti dhe e ka adhuru Allahun xhallahu ala më s'shumti kur ka dalë në namaz, kur i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Falyataqaddam Ebu Bekrin, le të dalë të ju prijë namaz Ebu Bekr as-Siddiq." Aisha çka ka thënë? Aisha çka ka thënë? Ka thënë ja Resulullah. Ka thënë ai nuk mundet me lexu Kur'an. Ai nuk mundet me lexu Kur'an. Pse? Ka thënë se nuk e përmban veten prej vajit, prej kajtmes. Andaj Ebu Bekri sa herë që ja ka nisë me lexu Kur'an, menjëherë ja ka nisë me, me kajt. Pse? Andaj kur e kanë vetë disa prej tabiinëve, çka janë dallu sahabët? Me çka a dallu Ebu Bekri? Se shumë e paska lavdru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebu Bekrin, kanë thënë nuk ka qenë që a fal ma shumë, e që ka agjeru ma shumë, e që ka dhonë zeqat ma shumë, e që ka bo vepra t'jashtme ma shumë. Mirëpo ka thonë, i ka hi friga Allahu xhallahu ala në zemrën atina. Friga Allahu xhallahu ala në zemrën atina. Andaj o transmetue se ka, ka urinu gjak prej frigës Allahu xhallahu ala. Ka urinu gjak Ebu Bekër es-Siddiki Dhe kjo s'arrihet me Thash me vepra të shumta ke nuk arrihet Edhe këtu duhet me përmen një sen Se kjo e tregon atë at kristalin e akides të cilën e kanë pas sahabët Në të gjitha veprat Njehi veprat çka i kërkon Allahu xhelle ve ala në Kur'an Dhe në sunet Njehi krejt Edhe renditi Krejt ka mundësi m'i bo munafiki Krejt ka mundësi edhe jo besimtari m'i bo ato E çka s'ka mundësi m'i ba munafiki dhe jo besimtari, s'ka mundësi me pas besimin e pastër. Veç besimtari është i privilegjum me këta. Edhe kjo tregon rëndësinë e besimit dhe akides. Edhe njëherë përsëris. Ajo çka e dallon besimtarin dhe s'ka mundësi me pas ata kurkush pos besimtarit t'sinqertë ndaj Allahut xhelle ve ala është akidja e pastër. Namaz, zeqat, agjërim, xhihad, urdhërim të mirë, e çka të dush, fjalë të mira, libra, çka të dush, njef prej veprave të mira, çka të kujtohet, krejt ka mundësi m'i ba munafiki, edhe jo besimtari. E çka s'mund me ba ai, s'mund me pas akiden e pastër. Kjo është çka e dallon besimtarin me, me tjerët. Edhe kjo e tregon rëndësin e besimit. Andaj ka thonë Ibn Kajimi, Allahu e mëshiroftë, akidja e pastër kërkohet prej besimtarit, çdo sekund, ma pak se sekundi. Ndërsa veprat tjera e kanë kohën e vet. A po, na e falëm jacinë dhe tash nuk e kena obligim se kaloi obligimi. Kur t'i thojë Allahu e ka thënë hakin, ai është Xhibrili alayhi salam. Pastaj ka thënë hoxha dhe prej dobive është se ennel ghashya ya'ummu ahla as-samawati kullahum. Krejt banorët e qiellit ju bje t'fikt prej fjalës s'Allahut xhelle ve ala. Krejt banorëve t'qiellit, çka ka n'qiell ju bje t'fikt, kur të folë Allahu xhelle ve ala. Paramendoje madhërinë e Allahut xhelle ve ala. Kur të folë Allahu, ju bje t'fikt krejtve. Pastaj Allahu i, i, i zgjon. Dhe jau hek frikën. Edhe këta duhet edhe na me kërkue. Allahu xhelle ve ala edhe prej neve e lyp këta. E lyp prej neve. Ja ibadi fettekun. Allahu xhelle n'sure Zumer ka thonë, o ju robtë e mi, fettekuni, kini frikë prej meje, kini frikë prej meje, fettekun narel-leti uiddet lil kafirin, rujuni zjarmit çka është përgatit për qafirat. Pra sahabëve ju ka thonë fettekun nara, rujuni zjarmit, s'ju ka thonë qafirave, se ata s'i ruhen zjarmit. Po ju ka thonë sahabëve, rujuni zjarmit. Andaj kjo është edhe ligjërim për neve nga ana e Allahut xhelle ve ala. O ju robtë e mi, kini frikë prej meje dhe o ju njerëz të cilët keni besu, rujuni zjarmit. Çdo dështim në dunja e ka cakun e vet, përfundon. Andaj dështimi ma i madh çka njerëzit e llogaritin në dunja, çka asht me të dal shpirti. Andaj Allahu xhelle ve ala kriminelave nuk ia ka mundsu ma shumë me bo dam ndaj besimtarëve ma shumë se çka me, me ta marr shpirtin. Çka ka mundsi ma shumë me të bo? Përfundimin e ka me ta marr shpirtin dhe ndërsa Allahu xhelle ve ala është ai i cili i dënon pafund. S'ka mundësi me prangos si Allahu kërkush. Andaj lusim Allahun xhelle ve ala që të na i mundësojë me i kuptue ajetet e Allahut xhelle ve ala dhe të na jape nga friga prej Allahut xhelle ve ala e cila na pengon nga rebelimi dhe mëkatimi ndaj Allahut tebareke ve teala dhe na i mundësojë mësimet e mësimeve të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam siç i kanë kuptu dhe siç i kanë mësue sahabët e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam dhe jo siç dojnë me na i mësu ata